брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у напярэдадні дня волі угодкаў акту 25 сакавіка гутарка ў нашай перадачы пойдзе пра назву і вобраз краіны. Трывалая асацыяцыя назвы і вобразу гэта тое, праз што нас пазнаюць у свеце і адрозніваюць ад іншых. Згадаю, што за двае стагоддзе беларуская дзяржава змяняла сваю назву як мінімум тройчы ПНР, ПСР і РП. Аднак, ні разу назва ў поўнай меры не адпавядала або вобразу краіны або рэчаіснасці. ПНР гэта хутчэй мара, нешта блізкае, але ідэальнае. Менавіта яна яе вобраз не дае нам страціць апошнія адзнакі нацыі і расплысціся ў агульным рускім моры. ПСР это фантом такі ж несапраўдны не самастойны, як пССраўскае прадстаўніцтва ў ААН. РП як хвароба, крызісны стан, калі яшчэ невядома ці ацалееш ці памрэш. Так ці інакш, а за ўсімі гэтымі назвамі не стаіць рэальнае здаровае паўнавартаснае ўяўленне пра краіну. Вобраз свае дзяржавы розны. У расейцаў спрадвечная імперыя, ахопленая смутою і перыядычнымі рэпрэсіямі. Але Расія адна. У палякаў ідзе падлік на рэчы паспалітыя, першую, другую, трэцюю. У літоўцаў святкуецца стварэнне рэспублікі ў 18 годзе і яе аднаўленне ў 91. -м. Калі б у нас сітуацыя складалася гэтаксама як у літве, сёння мы мусілі б называцца беларускай народнай рэспублікай. Тэма назвы краіны не інспіраваная ў гэтай перадачы, яна гуляе ў адраджэнскіх асяродках дыскутуецца ёсць романтычныя ідэі аднавіць паганскую крывію або вялікае княства літоўскае ідэю літвы падтрымліваюць напрыклад кальвінскі пастар зменску лявон ліпень і беларуская студэнтка з вены ганна михалевич нам богам дадзеная гэтая зямля яе нажоў літва азёры рэкі балскія імёны тваіх бацькоў і прашараў жывыя галасы хто мае вушы чуе за тое што грашылі не шукалі бога не любілі адзін аднаго знайшла нас гэта выдумка маскоўскіх папоў беларус канфесійная мянушка для паняволеных сапсаваных ліцвінаў гэтая пастка на так прищамило некоторых невукаў і легкаверных, што здаецца перасталі мысліць. Беларусы это пакаранне. Гэта палон, адкуль выйдуць нямногія. Злітуйся Божа над намі, даруй нам свабоду і нашы спрадвечныя табою дараваныя імёны. Гістарычнай назвай нашага народу ёсць літва. Пад гэтым імём былі сабраны ў адзіную дзяржаву і аформлены як нацыя продкі сучасных беларусаў, крывічы, дрыгавічы, радзімічы, літва, яцвягі, дайнова, нальшаны, аўкштайты. А на вялікі жаль гісторыя пайшла такім шляхам, што ўсходняя суседка здолела накінуць нашаму народу назоў Беларусь і беларусы. Суседзі жамойты літувісы перахапілі наш назоў літва і здолелі стварыць пад ім моцную дзяржаву са сваёй ідэалогіяй. Я не ведаю, ці здольныя мы зараз, асабліва улічваючы складаную палітычную і нацыянальна-культурную сітуацыю ў краіне, вярнуць свой, э, свой спрадвечны назоў. Магчыма, нам варта пакінуць назоў Беларусь. Але што дакладна, дык мы павінны ведаць, што беларусы ёсць ліцвінамі і не забывацца на гэтым. Кальвінскі пастор з Менску Лявон Ліпень і беларуская студэнтка Звены Ганна Михалевіч мяркуюць, што наша краіна мусіць называцца літвою. У гісторыі такую пазіцыю выказваў мовазнаўца Янка Станкевіч, які, каб пазбегнуць плытаніны, прапаноўваў называцца вяліка літвою. Другая рамантычная ідэя гэта крывія, якая ўзыходзіць яшчэ да племянных часоў і якую адстойваў Вацлаў Ластоўскі. Сёння за крывію з-паміж іншых і паэт сяржук сокалаў бою. Беларуская народная рэспубліка. На карысць гэтай назвы ёсць некалькі аргументаў. Першы. БНР гэта наша гісторыя і наша сучаснасць. Пад гэтай назвай да сёння дажыла не толькі ідэя незалежнасці пад гэтай назвай жывуць і працуюць наша рада наш прэзідэнт. Другое. У самой назве закладзеныя такія істотныя паняцці як рэспубліка і народ той самы народ, які мусіць узяць на сябе абавязкі гаранту незалежнасці, дэмакратыі, стабільнасці, захаванасці традыцыі, пераемнасці і гэтак далей. Трэця, я грамадзянін БНР. У той самы час я не магу пакінуць без увагі яшчэ адну назву нашай краіны крывія. Здаровая лёгіка гісторыі, інтарэсы і традыцыі нашага адраджэння кажуць: крывія, Русь, Беларусь, літва, імёны, пад якімі мы ведамы ў гісторыі. Але з гэтых імёнаў толькі першыя крывічы нашее ўласнае імя пісаў у 25 годзе ў артыкуле аб назовах крывія і Беларусь Васла Ластоўскі. Артыкул гэты агульнадаступны і я не буду пераказваць аргументацыю аўтара. Я толькі звяртаю ўвагу на тое, што яна досыць сур'ёзная, лягічная і абгрунтаваная. Самае балючае ў разважаннях ластоўскага гэта адрынанне ім на зову Беларусь. Балючая, бо мы з ім нарадзіліся, сталі людзьмі, пражылі ладны кавалак жыцця. Але ці не з імем Сталіна нарадзіліся, пражылі ладны кавалак жыцця, ішлі ў бой і гублялі братоў па зброі нашыя бацькі. Многім з іх хапіла моцы адвагі і розуму, каб пераасэнсаваць сваё жыццё змяніць погляды. Мы ж і сапраўды не каляровая адметнасць іншага народу бела. І не частка обшча рускага русы племя. Мы асобны народ, крывічы. На сёння крывічы і крывя маглі б добра існаваць у паэзіі, у назвах розных фэстаў, студыяў, кавярняў і гэтак далей. Гэта, дарэчы, магло б зберагчы назву Беларусь ад баналізацыі зацяганасці беспатрэбнага ўжывання. Тэма крывічоў і крыві гэта маё лірычнае адступленне, а тое, што я крывіч і грамадзянін Бэннер прыватная справа. Калі ж гаварыць пра сітуацыю на агул, то мне згадваюцца словы прэзідэнта Ічкерыі Аслана Масхадова, які на пытанне маскоўскага тэлебачання, як будзе далей называцца Чачня, сказаў: Гэтае пытанне не прынцыповае. Самае галоўнае атрымаць незалежнасць, а як будзе пасля гэтага называцца мая краіна, неістотна гэта пытанне другаснае. Гісторыя сама ўсё вызначыць і паставіць на свае месцы. Няма сумневу, што назвы літва і крывія гучаць узнёсла і прыгожа. Цалкам можна дапусціць, што з імі мы атрымалі б гэткі самы ўзнёслы і прыгожы вобраз краіны. Але дадам у гэтую развагу лыжку прагматычнага дзёгцю у сённяшняй палітычнай сітуацыі і на выхадзе з яе ў краіне пасля лукашэнкі новая дэмакратычна абраная ўлада не пойдзе на такі радыкальны крок каб вярнуць крывію або літву скажуць што патрэбная вялікая асветніцкая праца вялікая мадэрнізацыя да якой не гатовыя ані люд паспаліты ані патэнцыйныя кіраўнікі скажуць і будуць мець рацыю нацыянальная рэвалюцыі ў нас пакуль не прадбачыцца. Пры гэтым варта падкрэсліць слова пакуль. На сваёй зямлі з сваім народам нам дадзены вобраз незалежнай дзяржавы, абвешчанай у 18 годзе. Як на сённяшнія моды беларуская народная рэспубліка гучыць не надта папулярна. Толькі-толькі краіны постсавецкай прасторы выкінулі гэтае азначэнне са сваіх назваў народная народная трывала асацыявалася з прымусовым выбарам шляху народныя дэмакратыі сыноніму камунізму і расійскай акупацыі акрамя гэтага у часы аднаўлення незалежнасці девяносто первого году сігнатарам не хапіла яшчэ смеласці ў поўным аб'ёме ўсталяваць пераемнасць ад пнр Таму яны абралі спрошчаны варыянт, выкінуўшы две літары СС з абрэвіатуры назвы краіны і чамусьці пераставіўшы словы месцамі. Атрымалася РП Рэспубліка Беларусь. Праваабаронца Алесь Пяляцкі падтрымлівае РП. Едучы гэтай ноччу на цягніку з Масквы ў Беларусь, Я пачуў ад э, машыніста пасля гэтай расійскай папцы, якую накруцяць у купе, як ён нешта пачаў там гаварыць, што наш поезд прыязджаць в Рэспубліку Беларусь. Вот я зашыпіўся за эту Рэспубліку Беларусь і неяк пачаў ну, як бы адказваць сабе на тое пытанне, такое перада мною сёння пастаўлена. І э, падумаў я ну Рэспубліка Беларусь, а што могло бы быць яшчэ. Натуральна згадаў адразу БНР, Беларуская народная рэспубліка, І шчыра кажучы, як сучасная назва, ніякіх станоўчых эмоцыяў яна ў мяне не выклікала, бо Э, вот гэтая народная, она связанная найперш, мабыць, с тымі социалистычными тенденциями социалистычных партий, якія прымали тады гэтую назву. И я подумал, что, может быть, Республика Беларусь на сегодняшний день она заявляется больше объеднавшей, больше универсальной и больше докладной назвой, без неких вот таких вызначений народная, социалистичная, там, революционная, там, народно-демократичная, каких только не было. Тому Рэспубліка Беларусь не падабаецца болей. Болей за ўсё. На маю думку, назва РП нібы прадвызначыла тую палавінчатасць незалежнасці і недабеларускасць новага ўтварэння. Дастаткова сказаць, што слова Беларусь тут не скланяецца і гучыць для беларускай мовы як чужародная. У рэспубліцы Беларусь, для рэспублікі Беларусь. У нашай ніве мы спрабавалі і цяпер спрабуем увесь час пісаць у рэспубліцы Беларусій для рэспублікі Беларусі. Але гэтая ініцыятыва так і засталася ў межах малатыражная нашай нівы. Да таго ж за гэтыя гады словы набраліся з местам. І вось ужо ў рэспубліцы Беларусь і ў рэспубліцы Беларусі гучыць як пра розныя краіны апошняя цяплейшая і сваейшая, але што толку, калі рэчаіснасці адпавядае якраз першая. У найноўшых выказваннях на тэму назвы краіны даводзілася чуць, што некалі трэба будзе пакінуць проста Беларусь без вызначэння дзяржаўнага ладу. Про Беларусь. У прынцыпе, яна і ёсць для нас проста, калі мы думаем пра вобраз краіны. Сергей Харыўскі наведаў у Мску выставу мастацкай суполкі пагоня, якая традыцыйна прысвечаная ўгодкам акту 25 сакавіка. Дзе яшчэ раскрыецца вобраз краіны, як не ў творах мастакоў. З вялікай маўклівай залі павяла пра халодаю чысцінёю. Мяне сустракалі дзясяткі твораў, у якіх я распазнаваў вобраз сваёй краіны. Старэйшыя сябры пагоні абралі сабе месца лірыкаў, кулік стварыў серыю дацклівых краявідаў купава выставіў тры акварэльныя краявіды а марачкін прымусіў зняць галаву разглядаючы салют у расквечаным небе верны сабе батальёнак таксама выставіў пейзажны трыпсіх ушлет за імі вся выстава набыла лірычны амаль інтымны камертон напрыклад сняданак на лецішчы ліс ці святло адключанае суши. Наново в наше мастерство гордается и Вильня. У графичных аркушах ситницы классичные помники виленского дойлитства. Кривицкая мека. У живописи Маркалца шарая виленская година, что охинула горы, некрополи, шпицы костелу. Вильня знайшлася навод у витинанцы, соколой Кубай. Мати Божия Вастробрамская, молися за нас рэлігійнае мастацтва пераўвасобілася ў асабістыя прыпавесці. Залаты анёл ілоны брадулінай ці абразы пушкіна і баранова поўныя рэлігійныя сімволікі перадусім гэта самі аўтары і іх радзіма. І кампутарная графіка упершыню экспанаваная на роўні з традыцыйнымі тэхнікамі таксама выяўляе па традыцыяналістку сімвалі веры, як у работах лапіцкай вынік нашего стагоддзя. Пушкіну цесна ў рамах абразоў і ён дадаў яшчэ зусім супрацьлеглае. Рукі, якія моцна трымаюць сякеру. І тая сякера ў вялікіх мужчынскіх руках праз імгненне ўвойдзе ў добрае дрэва ці ў кепскае мяса. Пасля ўжо досціпы рымашеўска, чырвоны каптурок, мой анёл і ля мяжы, які праз цёмны натуралістычны жывапіс пад старасведчыну, распавядае найноўшыя беларускія байкі. Пра тое, як ніводная птушка не праскочыць міма хлопчыка з дубінкаю. Як і на пачатку стагоддзя вярнуліся матывы шэсцяў, не палітычных ці рэлігійных працэсіяў, а кола зваротаў жыцця, якія не маюць канца. Рытуальнае шэсце ціммохава і зімовае шэсце Богданава нібы замыкаюць нашае стагоддзя упэўненасць у новай вясне. Бадай, толькі ўзіраючыся ў творы мастацтва альбо прыслухоўваючыся да паэтычных радкоў, мы адчуваем, якая мусіць быць нашая краіна. І чым больш шчырыя гэтыя творы, без фантомаў ці штампаў, тым ясней выяўляецца яна на задні план сыходзяць і фальклорна-нацыянальныя трафарэты і сацыяльныя матывы, саступаючы месца пошукам чыстыя красы. Вобраз Беларусі паўстае менавіта ў тым даробку беларускай культуры, які застанецца з намі і ў наступным тысячагоддзі. Той вобраз Беларусі, які бачыўся тым, хто ствараў ПНР, гэта вобраз будучыні у яе бясконца недасяжнай чысціні. Там, дзе льецца з нябёсаў жывая вада, дзе яблыкі маюць ўсё той самы смак, што і ў дзедавым садзе, дзе па нядзелях гучыць на розныя галасы хваласпеў у святынях, дзе ты не самотны, бо ў цябе ёсць краіна. Сон скончыўся толькі напрыканцы. Калі я з-за кута пабачыў вялікую інсталяцыю, якую вырабілі ветэраны суполкі пагоня у выглядзе цыкляпічная маскоўская мышалоўкі з прынадаю з расійскага сыру каб выбіраць сабе лёс я мушу мець волю а вобраз я сабе абраў калі казаць пра візуальны вобраз дык наша краіна часта параўноўваецца з караблём міцер бартосік назіраў такое пераўвасабленне ў гомелі на сажыць ніяк не магу забыцца на сваю першую сустрэчу з беларускім нацыянальным сцягам. Гэта было ў верасні 91. Шпацыруючыся сяброўкаю ў румянцаўскім парку, мы, набыўшы па пляшцы рэчаскага піва, выйшлі на ўзбярэжную. Яшчэ цёплае восеньскае сонца паволі асядала на супрацьлеглы, амаль некрануты цывілізацыі бераг сожа, Древы ў золаце, на небе не аблачынкі, вода ў рацэ гладкая быў сподку. Адным словам, куды не зерні, паўсюль гатовы здымак для каляровага турысцкага праспекту. Я толькі пачынаў захворваць на беларушчыну, таму ўзнёсла і безупынна дзяліўся з сяброўкаю радасцю сваіх уцёкаў ад рассеі маці і плянамі будаўніцтва новай дзяржавы. Але тая не падзяляла майго настрою. Ты не уяўляеш, сказала яна, як я не хачу, каб Беларусь была асобнай дзяржавою. Я глядзеў на гэтую беларуску як на закончаную дурніцу. А яна тым часам працягвала: што «Ну для цябе чужынцы гэтая земля? Палігон для ўвасаблення ўласных амбіцыяў. Памроем без ехаў. А я не хачу жыць ва ўбогай краіне. Раптам з-за павароту на рацэ нібы фантом з'явіўся теплоплаход. На корме трапетаўся невялічкі бел-чырвона-белы сцяжок. Капітан, напэўна, быў нацыяналістам. Тады яшчэ над былымі райкамамі віселі палотнішчы БССР. На тле вады і восеньскага лесу нашы колеры глядзеліся асабліва ўрачыста. Нацыяналістычнае судна не мітусліва і спакойна, як маўклівы неадвержаны аргумент набліжалася да нас. Мы обоі моўшкі назіралі ягоны шлях. Што прыгожа запытаўся я. Так, сапраўды прыгожа. А ты кажаш убогае. Не пройдзе і пяці гадоў і мы не пазнаем яе. Закупчаны сухагруз стане шыкоўным прагучным лайнерам, на якім ты будзеш прагульваць свае ш... шматлікія талеры. Ну, а ты, вядома, будзеш капітанам, не менш. Я згодны і на пасаду кандуктара. Праз пяць гадоў краіну было і сапраўды не пазнаць. Тая ж, каму я абяцаў прагулянку на лайнеры, не дачакаўшыся з'ехала ў зусім неўбогую краіну пад назвай USA. І дзякай Богу, што з'ехала, не люблю праігрываць спрэчкі жанчынам. Не так давно ж пацыруючы на адзіноце па тым самым паркавым маршруце, я затрымаўся пакурыць на пешаходным мосце праз сож. Нягледзячы на веснавы дзень мне было сумна. І раптам убачыў на вадзе, здаецца тое ж самае судна. Нібы карабель прывіць, яно ўсё так жа не таропка і упэўнена, як і сем гадоў таму кіравала на поўдзень. На корме я не поверил в очам. Сквозь смугу угадывались неизменные колеры стяжка. Что за наслоне? Только про хвилину до меня дошло, откуль такая отчаянная матросская белорусскость. Судны белорусского речного пароходства заужды ходили под бел-червоно-белыми кормовыми гюйсами. Дивно, але разгадка меня зусим не расшировала. Корабель давно зник з вачэй, а я все стаяў, паліў цыгареты адну за адной і просто зараджаўся упэўненасцю, што спрэчка не прайграная. І ў які раз злавіў сябе на думцы, што менавіта ў гэтай краіне як нідзе добра дыхаецца вясною. Збіцер Бартосік убачыў сымпаль беларушчыны ў караблі. А вось яшчэ адно параўнанне. Уявіце сабе, што вам трапілі ў рукі дзівам ацалелыя старонкі з бартавога дзённіка карабля, які згубіўся ў пурлівым моры. У старонках гэтых няма пачатку і канца, яны пазёртыя і пераблытаныя. А на іх хроніка катастрофы, няўмольнасць, стыхіі, вернасць здрада, радость надеи, отчай и самогубство, выбухи эпидемии и людожерства, возникнение и повстание с необыту, кахание и смерть. Корабель сгубился в тумане. Часом ягоны привид появляется в солнечном сянне и снова сникая в хмарах. Это не история про летучего голландца. Это метафоричный образ, обвешенный в 1000 прыёмніка гэта фрагменты раскіданага па свеце дзяржаўнага архіву пнр Сергей шу па якому належаць гэтыя радкі выдаў днямі ў вільні плён свае шматгадовыя працы двухтамовік архівы пнр каласальную працу якая ўключае многія тысячи дакументаў агулам больш за 1700 сторонок аднак гэта ўсё толькі частка поўнага архіву пнр расцярушанага па свеце слово про корабель, взятое мной с продмовы укладальника. Ассоциация настолько же устойливая, накольки часто в белорусских народных песнях сгадывается «бора». Не морская краина сама поравновывается с кораблем. То, как Великое князство Литовское, которое раптом усплывая в наших снах золотым фрегатом, обсыпанным зорами, то, как ПНР, виртуальная и жаданная своя краина. ПССР згадваецца як правінцыйнае дзяцінства недзе на маргінесе гісторыі, палітыкі, культуры. ПССР не параўноўваецца з караблём. Гэта таксама як і РБ, назва якой выклікае адчуванне часовасці асацыяцыі з парламенцкімі шубнымі бойкамі і недарэчным прэзідэнтам. Гэта таксама як замест талераў бывае беларускія грошы называюць ужо не зайчыкамі, а пырпамі кажуць, што ў літаратуры назва звычайна не мае дачынення да твору. Магчыма, і ў дзяржаватворчасці тое самае. патрэбны змест свой людскі вольны. І тады з гэтым зместам будзе асацыявацца усялякая назва. Thank you. Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.